вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці шост лістапада ўладзіміру караткевічу споўніцца 75 гадоў. А мы у вострай браме у серыі памятных адрасоў культуры найчасцей згадвалі менавіта ягонае імя і ягоныя мясціны. Ды і сама гэтая серыя пачалася калісьці з пад'езда старых кавалераў, апісанага ў рамане чорны замак альшанскі. Пасля былі рэальныя менскія кватэры караткевіча дом у рагачове, прычым тэма гэтая падаецца невычэрпнай. Хадзіць па слядах караткевіча цікава і можа быць цікавей, чым па слядах каго-небудзь іншага. Гаворка зусім не пра асабістыя прыхільнасці, а пра унікальнае жыццё нашага героя, складзенае з бясконцыя чарады эпізодаў, больш падобных да літаратурнага дзейства, чым да звычайнага быцця. Няма ў прыродзе такой караткевічавай мясціны, пра якую можна было б сказаць, што ён тут жыў сабе і жыў, кніжкі пісаў. І сёння праз 20 гадоў пасля ягонай смерці сучаснікі абавязкова згадаюць мноства гісторыяў ці то пра дняпроўскую тапелецу ці пра крымскі рубель схаваны ў плаўкі, ці пра экспромты ў мутным воку. украинская вёска лесавічы у якой караткевич настаўнічаў і з якой паводле падання вярнуўся свядомым беларусам даўно была запаветнаю мэтай сталага наведніка забытых адрасоў культуры з метра бартосіка і вось сёлетні юбілей пісьменніка падаўся нам дастатковай нагодай каб нарэшце выправіцца ў няблізкі шлях у Сёння дзіўна гэта ўсведамляць, але калі б не вучоба і праца Владдзіміра Караткевіча ва ўкраіне, мы маглі б не мець такога пісьменніка. Прынамсі так сцвярджаюць ягоныя сябры юнацтва. У 1949 годзе у кіеўскі універсітэт паступае хлопец з воршы, малады савецкі чалавек, які піша расійскія вершы пра любоў. Па сканчэнні універсітэта хлопец па размеркаванні едзе ў вёску лесавічы. Два гады выкладае там расейскую мову і літаратуру. І ў 1956 вяртаецца адтуль зусім іншым чалавекам і творцам. Вось што пісаў пра тыя гады сам пісьменнік у біяграфічным нарысе дарога, якую прайшоў. Пасля заканчэння універсітэта я здаў кандыдацкі мінімум і пачаў быў пісаць дысертацыю пра паўстанне 1863 году ва ўсходнеславянскіх і польскай літаратурах але прыйшлі іншыя інтарэсы з'явілася задумка аб рамане на тую самую тэму да рэалізацыі яе праўда я прыступіў толькі праз 12 год над гэтым раманам каласы пад сярпом тваім працую і зараз а тады я просто сабраўся і паехаў настаўнікам у глухую вёску лесавічы што ля тарашчы на працаваў там два гады і нягледзячы на ўсё удзячны і вёсцы і універсітэту удзячны многім сумленным хлопцам кнігам пошукам яшчэ за адну рэч я удзячны тым гадам здалёку я асабліва полюбіў Беларусь і яе людзей яна уяўлялася мне тады по незямному прыукраснай уся зялёная вільготная з азёрамі з народам з ягонай пявучай звонкай мовай з легендамі і палямі курганы лагунамі і рэкамі. Напісаў я за 9 год горы, нават трагедыю белым вершам, жахліва трагічную. Але друкавацца і не думаў. У канцы першага году маёй настаўніцкай работы адбылося, аднак нечаканае. Менскі сябра папрасіў мяне даслаць яму вершы, пачытаць. Я даслаў, як бывала і раней, а ён панёс іх у часопіс полымя і раптам улетку 1955 году я атрымаў нумар часопіса са сваім вершам Машека. Гэта пераламіла мой лёс. Thank you Я ехаў ва ўкраіну з лёгкім хваляваннем. Усё ж прайшло 50 гадоў з тае пары, ці захавалася тая школа, ці памятае, хто ў лесавічах таго настаўніка расейскай мовы, ці жывыя яшчэ ягоныя калегі. Дзеля падстрахоўкі перад паездкай затэлефанаваў паэту і народнаму дэпутату Украіны Дмітру Павлычку. І прозвішча Караткевіч прагучала як своеасаблівы кот. Не ведаю, колькі б я дабіраўся да той няблізкай вёскі каля мястэчка Тарашча, калі б не спадар павлычка. Пан Дмытро сустрэў мяне на вакзале і прадставіў сваё службовае аўто на ўвесь дзень бо госць з беларусі прыехаў да самога караткевіча так што ў лесавічы я ехаў ледзь не з урадавай мігалкай і ледзь не на кожным кіляметры таго шляху адчуваў самую белую зайздрасць не ў літве не ў польшчы чамусьці гэтая зайздрасць не апаноўвае так як ва ўкраіне нашай савецкай і славянскай суседцы такой здавалася яшчэ гадоў 10 назад падобнай па моўнай проблеме і такой непазнавальнай сёння. Такое адчуванне, што украінцы з радасцю забыліся на савок і проста ўпіваюцца гэтым забыццём. Я ізноў пра мову, якую чуеш і ад афіцера даішніка і ад прадавачкі ў сталічнай краме і ад афіцыянткі ў прадарожнай кавярні. Пра мову рэклямных шчытоў і ўсялякіх шыльдаў можна не згадваць. Украіна на вачах становіцца той самай за граніцай, дзе ўсё не па-рускі. Гэта значыць не па-савецку, не толькі ў мове, але і ў сэрвісе. Радыёвабода вострая брама. У цыкле памятных адрасоў культуры сёння расповяд пра украінскую вёску лесавічы, у якой настаўнічаў Уладзімир Караткевич. вёска лесавічы нічым не нагадвае Беларусь, бо размешчана яна не на пагорках, а на па-беларускіх мерках сапраўдных гарах. Сярод маляўнічых лясоў вуліцы вельмі пакручастыя. Нідзея не заўважыў і знаку якой неахайнасці ці бязладдзя. Над лесавічамі пануе класычны ўкраінскі спакой. Сярод акуратных белых хатак трапляюцца з размахам і густам пабудаваныя асабнікі. Але школа, на маё шчасце, засталася такой самаю, як і пры караткевічу. Драўляная, аднапавярховая, пафарбаваная ў карычневы колер, яна стаіць ужо 100 гадоў высокія столі, вялізныя вокны. Старыя школьныя будынкі па мне значна цяплейшыя і ўтульнейшыя. Іх можна параўнаць з намоленымі храмамі. Асабліва калі ўявіць, што каля той шафы сядзеў твой бацька, а вунь той краявід з вакна любіла твая бабця. У гэтым калідоры я лёгка ўяўляю сабе маладога караткевіча. Настаўнікі мне падказалі, дзе жыве Сергей Пракопавіч Лешчынка, старэйшы калега беларускага пісьменніка. 87гадовы стары сустрэў мяне як доўгачаканага гостя. Добрый день, Добрый Сергей день. Прокопович. Добрый день. Приїхав до вас з Білорусі. Це дуже добре. Ну заходьте. Ну, ми з ним товаришували, до нас він приходив. Навіть його одна вчителька вчила, як цілувати треба. <laughs> Він робив у нас два роки. От, Любив погуляти, звичайно, так. Нормальний, хороший, живий чоловік. Так, згадував він і Білорусь. нацыянальным духам ён зарадзіўся менавіта тут что на яго паўплывала ну, вот я вот прашоўся па лісавічах рускай мовы конечно тут няма украінска мова ты очевидно что мы такі сваю дзяржаву сваю краіну украіну любілы А што ён пра Беларусь тады казаў у 50-х годах Насталігія мой свой раз і другі казаў, што там такі хацяць за Беларусі ну, їм більше треба любити свою державу, свою мову, свою більше треба. А як Караткевичів сприймали діти? Він з учнями був по-хорошому. Визиває учня до школи, сам сідає на стіл, щоб його видно було. <laughs> То зато я всіх бачу хорошо. Його поважали, тому що він знав, він вмів сказати, розказати. От і пошуткувати теж вмів. І вилаять теж вмів, привести до порядку. развітаўшыся са старым я выправіўся на пошукі караткевічавых вучняў і ўжо было адчаяўся іх знайсці парадкам запыхаўшыся на лесавіцкіх гарах але адной бабці прозвішча караткевіч падалося знаёмым прычым асацыяцыі мяркуючы па яе вачах усплывалі самыя цёплыя дзякуй богу у яе гасцявала дачка з кіева надзея а Було все таке якось лучше, понімаєте? Робота була. Може, було там менше і хліба, але ну, люди такі були настроєні, ну жизнерадосні. А зараз таке. Роботи немає. Таке, що було раніше, їдуть на буряки, їдуть з буряків, співають. Ви знаєте, це наскільки я пам'ятаю. Ми виходимо виглядати маму, боженько, їдуть і співають. Це Люди натомлені, і люди їхали з піснею з роботи. Відкрита машина. А це зараз ну, розказують. А ну, зараз хоч оцей новий ну президент, ну що то воно Ни сюда, ни туда. Вы не памятите такого учителя Владимира Семеновича Короткевича? А э? чего что я не памятаю, из Белоруссии он был. У Степана Миколаевича был на квартире. Дмитренко, да? да Дмитренко. Десь Короткевич. Короткевич, он стал письменником российскую мову, тут викладав, а потом уехал в Белоруссию. А что вы можете про его узгадать? Что за человек был? Дуже приятный был человек. Я знаю, всегда с нас смеялся. Николи там, чтобы он что-то погане сказал, цікаво, по-спід лоба подивився, помагав трохи нам і по російській мові весь час. Отак, що то скаже, Галя засміється, починає там його передразнювати. Він ніколи не сердився. Ніколи. Тепер я нагадала його. Ну, такий чорнявий, красивий, дуже красивий такий. Було на піч повилазимо в їх. Там сидимо, він нам читає якусь брошурку про декабристи. От дівчата, ви пішли б за чоловіками, так у Сибір, як е, декабристи були. Я знаю, як він уїжджав, то сильно-сильно якось було важко, як він уїжджав зовсім із села. Ну, І тепер я його вспомнила, ми ж по сусідстві. Добра людина була. Ми привикли, що він є. Він завжди нам, ото дівчата, сир нам завжди російський купляв е, твердий цей, не сирки сир російський, і бутерброди нам робила. Які бутерброди були? По кусочку сира нам одріже і чорний хліб. Та оце я пам'ятаю. А він по-українську говорив. Він так е, балакав, як оце і ви. З акцентом. З акцентом. Прекрасно уявляю, як у нас із батьком було говорить, десь через берег біжить до річки. Воно ж... Ну, через берег. У да. школу ходили через берег, через бо тоді берег. там дорога була. Десь біжить, щось розкаже, щось питає щось таке інтересне. Ну, Ці дівчата його дражнили і сильно допитувались, яка в Києві у вас є е, дівчина. в Києві, в Білорусі і, і за Києві за все. Що він їм казав, збиткував, збігав за ними. Ми не щитали і не боялися його, так як учителя. Ми його не боялися. Ну просто з ним були по потоваришські. Було прийдеш там, батько на мене накричить, корову не так пасла. Прийду туди, плачу, батько ще жив, шльопне. От. Сміється, о, нюні розпусти, розпустіла. От, ну, в общем, це Надя і Галя були його невести. Це такі були шутки. Він їх і до плачу доводив, що як не ту візьму, то виїдуть. Ну, влюблені були. Влюблені. Він був дуже приємний. Ну, Ну, він не був пригажун мужчина. Та ні, ну. він Ну. такий був простий, ну проста людина. Як будете у Білорусі і будете на могилі Володимира Семеновича, уклоніться від нас. Йому низько, низько. І земля йому пухом. Останеться в пам'яті як добра людина. дом нумар 48 на вуліцы перамогі тыповая украінская хата атынкаваная бэллю вялікі двор за якім ідзе круты спуск да рачулкі за якою іншая гора колькі не езджу па забытых наших адрасах у кожнага разу мне з большай моцай здаецца, што сцены, якія давалі цяпло паэтам, зусім не мёртвая матэрыя. Яны містычна асаблівыя, і энергіі тых, хто тут тварыў і марыў, нікуды не знікла, як і краявіды. Ці не таму так няпроста павярнуцца спінай, сесці ў машыну, кінуць апошні позірк на лесавічы і ўзяць курс дадому. Thank you. радыёвабода вострая брама у цыкле памятных адрасоў культуры сёння расповяд пра украінскую вёску лесавічы у якой настаўнічаў уладзімир караткевич у што яшчэ мы можам даведацца пра лесавічы напрыклад тое што археолагі знайшлі тут скіфскія паселішчы што да рэвалюцыі у гэтай вёсцы а як на беларускія меркі ў мястэчку жыло чатыры з паловай тысячи чалавек калісьці ў лесавічах была драўляная царква з унікальнымі роспісамі а пять гадоў таму тут пабудавалі новую у Тая старая знікла, напэўна, у часы панавання ваяўнічых бязбожнікаў у трыцатыя гады мінулага стагоддзя. Той перыяд для ўкраіны страшны быў перадусім галадаморам. Аднак лесавічы гэтая бяда амаль што абмінула калі навокал ад голаду выміралі цэлыя вёскі, тут галадалі, але не паміралі. Са словаў сведкі гэта было выклікана тым, што раённы начальнік заплюшчваў вочы на тое, што людзі не ўсе харчы здалі нарыхтоўшчыкам. Светка паведамляе, што таго начальніка потым расстралялі, але робіць выснову, што аказваецца і суб'ектыўны фактар у сталінскія часы мог вырашаць многае. пра сваё бытнаванне ў лесавічах Уладзімир Караткевіч пісаў сябру Юрыю Гальперыну. Вось некалькі цытатаў, якія дапоўняць карціну. неяк не меў магчымасці сесці за адказ. Атакавалі мяне з усіх бакоў па справах. І справы гэтыя з ліку так званых дзіцячых радасцяў. Елачка, выступленнейкам мастацкай самадзейнасці, на сцен газетачка з дзедзікам марозікам у цэнтры. А дзетачкі, мае падапечныя дзесяцікляснікі, цэлы сажань у плячах, падбароддзя на кшталт шчоткі, а голас такі, што будзь у маіх лесавічах вярблюды, дык яны б разбегліся хто куды. А на беларускае аддзяленне я не мог патрапіць вось чаму. Я паехаў у Кіяў, які ведаў чалавекам амаль абыякавым да радзімы. Меркаваў, што такі гібрыд, як беларус, што выкладае расійскую літаратуру ва ўкраіне, рэч цалкам натуральная. Мы наогул дзіўны народ цэнім радзіму толькі калі пазбаўленыя яе. А патрапіўшы ў Кіеў, я раптам зразумеў, якую зрабіў памылку. Вось тут і пачалося абы што. Пачаў шалець, але сысці ўжо было цяжка, фактычна немагчыма. Вось і кісну у лесавічах вучу двухметровых дзяцей не блытаць льва і Алексея толстых. страшно думаць. Што з іх можна зрабіць за год? Не ведаю. думаю адсюль вырвацца, хоць да чорта на рогі, абы адсюль. пасланне ваша атрымаў сёння раніцай, але адказ затрымаў да ночы, бо незадоўга пачаў складаць ліст вядомаму табе Масіму рыльскаму. Ён дырэктар інстытуту этнаграфіі і фальклору. А ліст гэты складаць было нялёгка, бо ён быў з дадаткам 100 загадак, запісаных мною у багалюбімым у арыгінале Бога спасаемым сяле лесавічы. Затое цяпер сяджу і пішу. У каморцы маёй мергае перажытак капіталізму, газавая лямпа. Усё насельніцтва хаты сышло часткова ў кіно. А я не пайшоў, бо ідзе наймярзотнейшая карціна, якую ўжо бачыў у Кєве, называецца зоркі на крылах. Стоп чартоў у пячонкі такім кінарэжысэрам і сцэнарыстам, якія лепяць падобныя, каб ім на язык села столькі скулаў, колькі дзірачак у той мацы, што выпеклі габрэі ўсяго свету ад дзён зыходу да леташняй пасхі, каб у іх выпалі ўсе зубы і застаўся адзін для зубнога болю жыццё быццё найсумнейшае, нягледзячы на скрайнюю занятасць. Характэрная асаблівасць караткевічавых адрасоў у тым, што гаворачы пра падзеі паўвекавой даўнасці, не адчуваеш архіўнага налёту на колішніх словах і эмоцыях. Тлумачэнне гэтаму простае. паэт жыў як пісаў, а вершы караткевіча ўжо прайшлі выпрабаванне часам, і выглядаюць можа быць нават больш прывабна чым 50 гадоў таму Пра гэта сведчыць хоць бы і тое што іх сёння спяваюць чаго пры жыцці аўтара не было ось і нядаўняя песня гурта уліс под назваю устану ранкам створаная на словы якія караткевич напісаў яшчэ тады і там у лесавічах у стану ранкам насустрасць солнцу у по теплой земли побреду Там, где яблони, морозь без конца украинская вёска лесавічы памятае у владимира караткевича бо ён сваім побытам у ёй зрабіў з яе факт культуры каб пераканацца ў гэтым дастаткова ў інтэрнетнай шукалцы набраць лісавычы по-украінску вы атрымаеце одну згадку калі ж запытацца пра лесавічы по-беларуску спасылак будуць дзясяткі прычым это спасылкі трывалыя калі не вечныя на энцыкляпедыі слоўнікі на тэксты янкі брыля і натуральна уладзіа караткевича дзякуючы апошняму лесавічы сталі не толькі фактам беларускай культуры а нават фактам беларускай мовы на самым глыбокім узроўні пранікнення маю на ўвазе прыклад са слоўніка эпітэтаў беларускай мовы дзе лесавічамі опісваецца такі панятак як прыгажосць цытую сяла прыгажэйшага за нашыя лесавічы по-мойму няма на ўкраіне сады белыя хаткі песні песні такой дзівоснай прыгажосці, што шчыміць у сэрцы. Паднімайцеся добрыя людзі, Кроцьсяк сонцу поруч са мной.